Він, певно, нічого не розумів. Я вистрелила і попала йому в щоку. Друга куля прошила геєр марнеру долоню, якою той затулявся від мене, і увійшла у міжбрів'я. Рука його й чоло все стало раптом сліпуче червоним. Я побачила, а радше відчула це навіть крізь ніч кинула в нього пістолетом, але не попала в мертвого. Вдягла Василеву куфайку, теплу спідницю, взула материні старі чоботи. Вони все стояли у мене в сінях. 18 квітня була вже в Києві. 18-го німці спалили Гринівку, сказав я. Всіх спалили, хто там лишився. 49 дітей спалили. Не знаю, відповіла жінка. Тобто дізналась про це через роки. Я читала все написане про Гринівку. Тоді ще й нічого не знала. 20 квітня в Києві на шулявці я потрапила в облаву, а 21-го мене везли вже до Німеччини. То був останній день мого життя. Я виїхала з України. Це наче ножем відітнулося від мене, ви розумієте? Потім все почало вертатися. Мені так боляче розхотілося бути Люжанв'є. Так забажали, щоб звали мене Людмилою Годик. І все ж таки Людмила Годик загинула. Ніхто не доведе, що вона жива, і ніхто не оголосить міжнародного слідства про зникнення дівчини з села Гринівки. Була та й нема. Пригадую, читала я колись вірша про маленького равлика, що цілий вік шукав найпершу свою мушлю. У нас у поезії багато є таких віршів. В якій поезії? Франкомовній. Я розумію вас, мені самій було дивно, як легко сказала я у нас у франкомовній поезії. Чому ви не повернулися? Не судіть не змогла. Познайомилася із швейцарцем, теж вивезений на роботи з Франції. Гарний чоловік працювали разом, втекли теж разом. Він любить мене і ні про що не запитує. Родину його знищили німці. Вона була у Франції в Макі, у Резистансі. Бачите, як сказала резінстанс, це значить опір. Розумію. Це не дивно, ви багато мандруєте, багато пишете про мандри. Не дуже. Дивно як. Вам було тоді років сім, не більше. А ви нині повертаєте мене по сліду, і я розмовляю з вами так, наче я дівчинка, а ви літній, досвідчений, мудрий чоловік. Ви ж, певно, не можете собі всього уявити. Були у воєнні роки десь в евакуації далеко. Батьків моїх фашисти закатували обох у Києві у червні 42-го. Не міряймося нещастям. Кожен має доволі. Я це відчула. Знаєте, ваші вірші, ви дозволите, дуже болючі. І все ж таки хибують на патетичність. Не сертися. Але якщо розповісти про спалення живих людей і не поставити в тій оповіді жодного знака оклику, все одно буде страшно. Ви про спалених не писали, ви мене вигадували. Варто було? Не знаю. В мене зараз антракт. Дія закінчилася, завіса впала, і глядачі не знають, що буде після перерви. В мене антракт. Я нічого не знаю про себе. Водночас я і глядач, і драматург, і актор, і все разом. Ви зрозуміли? В кожного з нас є мрія про себе самого. І водночас це мрія про світ, в якому все буде по справедливості, аби лиш мені долучитись до творення того світу. Називайте це голодом. А що ви знаєте про голод? Ви ж були зовсім дитям.